для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Лікапташук. пташук. Ганна слухала гэтыя гарэзныя смешкі, спрэчкі, але ні разу ніводным словам не адгукнулася на іх. Яна, звычайная сама хвочая дакпін спрэчак, задзірыстая, слухала цяпер, сачыла за ўсім так, як сочыць дарослая за дзіцячай гульнёй. Бесклопотный смех як бы не доходил до яе, не кранал души. Ганна была здаволена, калі ў хвіліну зацішку, які прыйшоў на смену рогуту, хадоська раптам завяла. Шумяць вербы ў канцы грэблі, што я пасадзіла. Галасок яе быў нясмелы кволы, здавалася ён лагодны задуменна журботны з недарэчнай скаргай крыўдай вось вось патоніў выбуху рогата але хвілі за хвілі ішлі а ён не тонуў голас хвадоскі праўда не мацнеў нейкі час усе маўчалі як бы слухали чакалі як бы не ведалі не здагадваліся а Пра што ж шумелі жаліліся вербы. Раптам скарга, якая на момант сціхла, прапала ў вячэрнім змроку і загучала зноў, але ўжо мацней, балючай на многія галасы. Няма таго міленькага, што я полюбіла. Ганна спявала разам з усімі, і заспявала звыкла, не думаючы асабліва пра словы песні. Даўно-даўно была знаёмая Ганне гэтая песня, але не даспявала дзяўчынай першых слоў, як яе знянацку уразіў новы нязнаны сэнс іх, такі блізкі, такі балючы, няма таго меленькага. Абуджаныя гэтымі словамі сум крыўда зноў ажылі горкай хваляй подступіліся к горлу. Няма яго. Паехаў Васіль. Паехаў у Юрывічы. Ганна ў вялікім наплыве журботы змоўкла, сціснула губы і слухала так, як бы гэта была і не песня, даўняя, чужая, а яе скруха, яе бяда. Калі яна маркотна далучалася да ўсіх, здавалася, што не спявае яна як раней, як усе, а нібы думае ў голас гамоніць сама з сабою. Плачце вочы, Плачце кары, Така ваша доля полюбіла казаченьку пры месяцы, стоя. гэты час перад гуртам дзяўчаты хлопцам зацямнела некалькі постацей і зухаваты няўмеру радасны голас убіўся ў песню перарваў яе. Хто тут каго полюбіў? Корч прыпёрся, пазнала Ганны раптам пачула, як усхвалявана трапеча прытуленая да яе хадосьчына плячо. Я ўхім, шчаслівая прышаптала хадоська, Другая постаць паздароўкалася, далікатна, ветліва, і Ганна пазнала яўхімавага брата Сцяпана, які вучыўся ў юравічах у школе. Сцяпан сціпла прысеў на абервяну, а яўхім, схіліўшыся, стаў узірацца ў твары дзяўчат. Паказытаў адну, жартам звонка цмокнуў перад другой, абышоў, абгледзеў, хто сядзеў тут, спыніўся перад хадоськай. А, хадзюля, канапляначка, прамовіў ён весела, падсмейваючыся з яе твару абсеянага як канапляным насеннем рабацінкамі. Якая яе? знарок недападступна строга адказала хадоська, млеючы ад чакання. Елхін спакойна, упэўнена абняў яе за плечы і тады заўважыў побач Ганну. Ён выпусціў хадуську і прамовіў стрымана: « О, і чарнушка тут прыйшла. Можа, папытацца трэба было, спытала Ганна. Пытацца няма чаго, Месца хапае не цісно, Толькі ж даўно нешта не было відаць. А табе што карцело? спытала Ганна. Па праўдзе сказаць не дужа. Ён зарагатаў. Ганна, якую зачапіў, гэта здалося нядобры рогат заўважыла, што дзяўчаты і хлопцы прыціхлі і прыслухоўваюцца да іх. Яўхім заўсёды выклікаў да сябе ўвагу. Відны быў хлопец. Норавам паважалі і пабойваліся яго. Мала хто з дзяўчат адважваўся пярэчыць. Ведалі ўсе, што і ў Ганны характар не саступіць. Маўчалі, чакалі, што будзе. А я цябе дак зранку да вечара выглядала. Лагодна з прытоенай ехіднасцю сказала Ганна. Ну, вот не знаў, у тон ёй здзівіўся Яўхім. Шкада, вельмі ж бо трэба было. Няўже, на што? спытаў Яўхім. А вераб'і насядалі на жыто, кеб на іх немач. Пужаць не было каму. А дзятлік? — Хіба не мог, падчапіў Яўхім. Не баяліся яго. Чуп, не такі. Хтосьці з дзяўчат прыдушыў смех. Уцэліла Ганна, лепш нельга было ўцэліць. Яўхім сваім чубам ганарыўся, фарсіў ім, чуб быў яму святой мужчынскай красою. І вось красы гэтай такі здзек. Яўхім на момант як бы анямеў ад гэтай абразы, Усе чакалі, што ён выбухне злоснай лаянкай, можа ударыць Ганну, але ён нават не варухнуўся. «Хм, часу, пэўне, у дзятліку не было», – сказаў ён як мага спакойна. «Ён жа ўсё па начах, то з дзеўкай, то з чэскім». Тут ужо Ганна не адразу знайшла, што адказаць. «Шчэ невядома, ты з кім?» пачулі ўсе як бы пагрозу. Я з такімі, як ён не ваджуся, адказаў Яўхім. Я з людзьмі. Людзі розныя убываюць, адказала Ганна. Па загуменнях не хаджу. Яўхім кінуў апошнія словы так, што ўсе адчулі, Яму надакучыла гэта нудная непатрэбная гаворка. Ён зноў весела абхапіў рукамі хадоську: Канаплянка! Ох, мяккая ты, як булка Йоселева! Яўхім зарагатаў. Шчэ што скажаш? — задаволена запярэчыла хадоська. О, магу яшчэ сказаць. Хочаш скажу? А што? Хадзем ка мне ў свіран, сказаў Яўхім. Чаго я то? О, сказаў! — Просо таукці! Просо!» Хлопцы засмяяліся. Хадоська паспрабавала вырвацца, але Яўхім не адпусціў яе. З лагодным дакорам сказаў, што не трэба быць такой ганарлівую. І пасмяяцца нельга, ён жа і не думаў крыўдзіць яе, просто язык з нудай пачасаць хацелася. Слухаючы яго добры вінаваты шэпт, Хадоська перастала рвацца, пакорліва схіліла галаву. Я страх як не люблю, калі вы чэшаце языкі, ціха прамовіла хадоська. Ахвота вам паскудства ўсякае казаць. Ох, далікатная вельмі ты, адказаў Яўхім. Якая е? Хадоська зняла яго руку з плеч, але мякка, так для прыліку, таму што так трэба было на людзях, такі быў звычай. Ганна адчувала, што хадоська, ўжо супакоілася і зноў сядзіць шчаслівая. Мімаволі са здзіўленнем з прыкрасцю подумала Ганна, што яна добрая, ласкавая канапляначка хадоська знайшла ў карчу гэтым, аж млее, млее, калі ён сядзіць побач з ёй. У ім жа нічога прывабнага, багацце хіба адно, бацькам нажытыя боты хромавыя з рыпам, ды чуп. У гэты вечар пасля спрэчкі з яўхімам ганне нават яго хараство упэўненасць дасціпнасць здаваліся агіднымі сядзеўшы яшчэ колькі трэба было, каб злыя языкі не сказалі, што яна паддалася ўцякла ад Яўхіма, Ганна ўстала. Успомніла, што гаварыла, калі прыходзіла ў гурт, спакойна прамовіла да хадоскі. Мабуць, уже заўтра паговорым. Я прыйду ўвечары. Аге, прыходзь, гануля, адказала хадоська. Ганна хоць і не глядзела ў той бок, дзе сядзелі прыяцелька і агідны корч, заўважыла раптам, як Яўхім выпусціў хадоську за абдымку, варухнуўся з нейкім пнамерам. Ты чаго ж адна пойдзеш? А мне і адной непагану, адказала Ганна. Яна знарок павольна пайшла з гурту. Ужо адышоўшы пачула ўслед, як ён сказаў: « Хлопцы, Няўжо ніхто не хоча правесці Ганну. Ёй здалася ў словах яго насмешка, хоць прамовіў ён здзіўлена і неспакойна. За гэтым Ганна пачула за сабой паспешлівы хлюпат бота ў пагразе, які ў момант нагнаў яе. Хоць па-ранейшаму не глядзела на таго, хто ішоў побач, яна ведала, яна адчувала: гэта я ўхім. Ганна насцярожылася, падрыхтавалася да абароны да любой неспадзеўкі, А ён ішоў, ішоў, маўклівы, ціхі, не дабіваўся нічога, нічога не гаварыў, а толькі ішоў след за ёй. І аднак гэта не супакойвала. Яна чакала, што ён тоіць нешта незразумелае, можа нават хітрае. Гарачае ты ей бо, прамовіў Яўхім раптам лагодна. Наравістае, Слова табе не скажы супроць. Ганна не адказала, ішла строгая, непадступная, показывала гонар свой, але мацней за клопат аб гонары з'явілася цяпер у яе здзіўленне, гэта я ўхім так гаворыць з ёй так мякка нават вінавата так ён і хадусьцы гаварыў знарок нагадала я на сабе гаворыць прыкідваецца а сам смяецца але нагадвала яна гэта дарэмна адчувала бачыла я ўхім не прыкідваўся ну, каса на камень найшла усміхнуўся ён па-сяброўску. Я і сам як <laughs> жарабец неаб'езджаны. Мне кеп хто пярэчыў дашчадзеўка, Ну акрамя таго, ну не магу ж я на людзях паказаць, што я перад дзеўкай, ну разумееш, Ну ніт значыць перад дзеўкай, ну нішто нуль перад дзеўкай уцяміла. Ён шчыра ад душы зарагатаў. <laughs> смяяцца з мяне будуць усе. Сабакі па завуголлю і тыя смяяцца будуць. Ну, дайшло. Яна паслізнулась і упала б, напэўна, але Яўхім спрытна падхапіў яе за локаць. «Не падай! Гразь холодная!» – пожартаваў ён і паслухмяна выпусціў Ганніну руку. Неўзабаве прыйшлося ісці адзін за адным паўз самыя платы, бо пасярэдзіне былі глыбокія, поўныя гразі ямы. «Ой, скарыбай, змерзла ўсё!» – прамовіў Яўхім – хоць бы хадзіць па вуліцах можна было. Ян сказаў, адчувала Ганна толькі для таго, каб завязаць гаворку, але яна прамаўчала. Калі нарэшце стала можна ісці побач, я ўхім нагнаў яе. Ну, Ганна, не злуй, Ей бо не злуй. Ну ты ж сама варонім пудзелам мяне паставіла, а я бач, смяюся. Ну, на намеравую, На мировую, га? і Яўхім сам узяў яе далонь і паціснуў. Здзіўлены ўсім сяброўскім ладам яго гаворкі, нечаканы добрай шчырасцю, Ганна цяпер не вырвала руку. Калі дайшлі да ганненых варот, Яўхім папрасіў яе пастаяць трохі, але Ганну адказ адступіла ад яго, узяла сваю руку – Яе здзівіла, што і тут ён не стаў дабівацца свайго. Спакойна сказаў: спакойнай ночы і ціха пасвістуючы, пайшоў у змрок гразкай вуліцы. Ступаючы па двары, Ганна хвіліну думала пра яго і думала здзіўлена, як пра загадку, У той жа час, калі ў галаве варушыліся гэтыя думкі, вочы яе выбралі з цемры абрысы плота і калоў. Там было пуста, сумна, як каля свежай магілы. І грудзі яе паліў боль. Васіль! Васіль! вечарам памыўшыся над цэбрам, выціраючыся, бацька сказаў мачысе: « Бу, я ўхім карчоў, малаціць сабіраюцца. Казаў, кеп запроса адрабілі. А ўжо ж адрабілі на касавіцу, адгукнулася мачыха. Ну тры дні адрабілі, а два яшчэ засталося. Бацька пагладзеў парэпанай рукой рэдкі ад сівізны ўжо зямлістыя валасы, зморана згорбіўшыся сеў на лаўку. Мачыха, выцягваючы з печы чыгун не ўтрывала. От корч стары. Это ж пять дзён за жменю. Жменя не жменя, бацька разважліва зазначыў. Не хацела, дак не брала б. Ён не набіваўся, не набіваўся. Кеп жа не трэба было, адказала мачыха. От то таж. Дык жа гараваць за жменю гэтую колькі. Думаеш, другі дзешавей даў бы, адказаў бацька, Агэ, возьми. Бацька ўзяў скібу хлеба, стаў нецярпліва жаваць, прагаладаўся вельмі. Але мачысе ўжо не так лёгка было забыцца пра карча, думала яна маруднай, была заядлая, упартая, так што калі што ўбівалася ў галаву яе, выходзіла адтуль няхутка. Вось і цяпер, наліваючы борщ чыгуна у вялікую міску, як бы падумала ў голас пра старога глушака не памалаціў яшчэ свайго малатарню маючы. Сваё нікуды не дзенецца, зарабіць хацеў. У алешніках траім памалаціў, адказаў бацька. Крываротаму кажуць дзень стараўся. Вось так успомніла мачыха. Аганна, кладучы на прыпек наколатую лучыну, глядзела на агонь. Агонь, што ледзь асвятляў хату чырвоным мігатлівым святлом, гатоў быў вось-вось згаснуць, і яна падлажыла ў яго смалісты сук. Якому крываротаму зацікавіўся нібы не паверыў бацька. А таму, што ў сельсавеце за старшыню. Ну, на этом не вельмі пажывіцца. Ха, ха Ага, едка адгукнулася мачыха. Стаў бы ён задарам старацца. Чаму ты думаеш, што за даром? Табе хто сказаў, што за даром? Бацька паглядзеў на Ганну, як бы чакаў, што яна пацвердзіць яго словы. Ну, а хто бы ніхто і не казаў, што за даром? Мачаха кінула ў парты позірк. А я ўсё адно знаю, што не ўзяў ён грошай корч. Не ўзяў, хоць мне хоць руку адсякуць. Яна паставіла на чорны безабруса вышчарблены ад старасці драўляны стол міску, адну на ўсіх і села побач з бацькам. Бацька ўзяў шчарбатую драўляную лыжку, такую ж чорную, як і стол, і прамовіў прывірэнча. Не ўзяў, не ўзяў грошай. Ай, ахвота табе пляскаць грэц яго. Бо знаю, што не ўзяў, от пабачыш. Тут свая выгада. Начальство, я табе, ты мне, я табе памалачу, а ты мне дзяцяш сваёй ласкай, падатак там збавіш, ці ж ты, што яшчэ? я табе ты мне цяпер я то не так проста ў сельсавеце гэта ж не пры цары адказаў прымірэнча бацька калі пры цары было яно то цяпер і казаць няма чаго хітры хітры ён тхор сказала Ганна адчуваючы што мачаха напэўна не памыляецца ў здагадках пра старога глушака агэ адразу утукнулася мачыха і як звычайна не ўтрывала, каб разам не ўпікнуць і свайго чалавека. І ты свайго не ўпусціць. Затым, што яна сказала, яшчэ як бы чулася не тое, што ты. Бацька прымаўчаў на гэты яўны ўпік, і гаворка абарвалася. Цяпер было чуваць толькі дружнае працавітае сёрбанне трэска шыпення смаляка, ад якога ў хату ішоў пах дыму і смалы, што перамешваўся, з запахам грыбнога баршчу. Святло ад прыпечка не магло тут ніяк саўладаць з чарнававатым прыцемкам, які то крыху слабеў, адступаў, то зноў насоўваўся так, што трэба было напружваць вочы, каб бачыць, што бярэш у місцы, што ў лужцы. Можа, таму такія сур'ёзныя заклапочаныя былі твары ва ўсіх чатырох чарнушкаў, нават у хведзькі, які седзячы між бацькам і ганнай ледзь даставаў лыжкай да міскі. Разам з заклапочанасцю на тварах была відна ўтома, нейкая пакорлівасць абавязку. Як бы вячэра была не радасцю, не ўзнагародай, а вось таксама абавязкам, працай. З усіх толькі хведька сядзеў неспакойна, ёй, хапаючыся, усё выцягваў шыю, стараўся зазірнуць, што ж там у місцы ці не можна падчапіць якога грыбка. Але навучаны немалым вопытам тут жа спасцярожліва паглядаў на маці і пад яе строгім позіркам прыціхаў. Ад цьмянага сумнага святла ўсё ў хаце здавалася сумным, суровым, нават святыя, з абразоў у кутку глядзелі з падручнікоў так быццам гразіліся за смех. Выцягнуўшы з міскі лыжку, Хвіцька ўжо намерыўся паднесці яе кроту, калі ў вачах яго мільганула цікаўнасць. Ён момант разглядаў лыжку, потым сказаў здаволена: « О, Прусак! Цыц ты за сталом! — крыкнула было Ганна, думаючы, што ён жартуе. Хвецька ўжо не аднойчы пацяшаўся за яе гідлівасці. Але сёння ён не смяяўся ў лыжцы сапраўды быў, вараны прус. Ну, валіўся! спакойна прамовіла мачыха і загадала хведьку ну вынесе вылі ў цэбар калі хведька вылез за стола знарок трымаючы лыжку з прусаком бліжэй перад ганнай мачыха сказала безнадзейна о развялося пошасці етай надасць ноччу устала подпаліла лучынку дык яны ой бегаюць шась як войска якое то та я гляджу борщ сягоння смачны паспрабаваў бацька перавесці гаворку на жарт. Ну як бы з салам. Скажыце ей богу, попракнула Ганна, устаючы са стола. Яна ўжо не магла есці. Бацько гэта павесяліла. А што, французы, тыя жаб ядзяць, жывых не той, што вараных ядзяць, ды да яшчэ дзякуюць. Ім жаба што качка. Жаб. Едліва скрывілася мачыха. Яны ж не хрысці, пэўне тыя французы. «Нехрысти!» Ганна ўжо надзела жакетку, сабралася ісці, калі бацька, скручваючы цыгарку, напоўніў пра пачатак гаворкі. Дык корч прасіў, кеп з жанчын хто прыйшоў. «Ці ты, старая цімо, Ганна?» «Няхай Ганна!» – мачыха забрала са стала міску, падалася ў куток, дзе стаяў посуд. Бацька згодна кіўнуў, лічачы, што гаворка скончана – але Ганна стаяла каля парога. «А мо б лепей мне тут, пры хаце, астацца, га?» «Чаму і то?» – спытаў бацька. «Ну так, нядобра мне карчам хадзіць». Ганна заўважыла, што бацька чакае. Ён хацеў, каб яна растлумачыла, чаму ж ёй нядобра ісці, я чула. Цяжка дагаварыць усё. Ну як тут раскажаш пры мачысе, пры учарашняе заляцанне яўхім, ад якога засталіся ў душы асцярога ды віна перад васілём. Яна дала яму гэтаму карчу ісці з сабой, дала трымаць руку, нібы абнадзеяла, не забрала сваю руку. Мачыха абуранна паглядзела на ганну, потым на бацьку, як бы чакаючы падтрымкі сабе. Унь бачы. Яна не пойдзе, не вытрымала старая, не дачакаўшыся цімохавай падтрымкі. Хай матка старая лепей, А ёй нядобра бачыце, не даўпадобы ёй. Чарнушка паморчыўся на гэтыя словы і лагодна спачувальна сказал: Трэба ісці гануля. І так, е ты доўг, як скула. Ці ж яна зразумее? Ганна ведала, што працівіцца больш няма сэнсу. Мачыха ўсё роўна не адступіцца. І каб скончыць гаворку, яна прамовіла мякчэй. Ну хай уже пойду калі вам так страшно на дварэ ціха церусіў нявідны дождж Ён ішоў з мінулай ночы амаль без упынку, то драбнеючы, то зноў спарнеючы. І па вуліцы яшчэ ў дзень было столькі страшнай ліпкай гразі, што ніводзін куранёвец не наважваўся вылазіць. Людзі хадзілі цяпер толькі праз мокрыя слізкія гароды ці па загуменню, Два рады хат былі адарваны адзін ад аднаго, ды можна сказаць, што адасоблены былі і многія хаты. Каму ахвота была лезці ў такую макрату без вялікай патрэбы. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.